Ադրբեջանի բոլոր քայլերը հակասում են միջազգային իրավունքին։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները կազդեն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների վրա։ Ասկերանի քաղաքային համայնքի ավականն նիստում քննարկվել է 2015-ի բյուջեի կատարողականի հարցը։ Լրացել է Սարգիս Աբրամյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Մենք ենք մեր սարերը համույթը 15 տարեկան է։ Մեկնարկել են վերին շնչուղիների հիվանդությունների ամենօրյա դիտարկումները։ Կոնգրեսականն առաջարկում է մերժել վիզաների տրամադրումը Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 17-ի գիշերը հակարակորթի կողմից ձեռնարկված անհաջող դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձերից հետո, որի արդյունքում վերջինս ծանր կորուստներ կրելով հետ էր շպրտվել, ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության խմբերը հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային, արևելյան, հյուսիս-արևելյան եւ հյուսիսային ուղություներով դեկտեմբերի 18-ի գիշերը դիմել են հերթական դիվերսիոն գործողությունների։ Վերոնշյալ բոլոր ուղություներում հայ դիրքապահները ժամանակին հավաստանշել են հակառակորդի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ անցել պաշտպանական մարտերի։ Ադրբեջանական գրոհայինները կորուստներ տալով հետ են շպրտվել իրենց ելման դիրքերը։ Ցավոք ցավալված մերձամարտերի ընթացքում արիաբար մարտիրոսվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Աղասի Արսենի Գրիգորյանը, եւ Ռուբեն Ռոբերտի Ալեքսանյանը։ Դեկտեմբերի 17-ին ժամը 21:30 րոպեի սահմաններում Պաշտպանության բանակի Հուսեյն ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Գորվանի Օհանյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Հակառակորդի սադրիչ քայլերն անհետևանք չեն մնալու։ Պատասխանը լինելու է ցավոտ եւ անդառնալի կորուստներով լի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից միայն ակնկալիքն այն է, որ վերջապես Ադրբեջանն իրական դաշտ բերվի։ Այս մասին նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով դեկտեմբերի 19-ին Շվեյցարիայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների սպասվող հանդիպումը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները հակասում են եւ միջազգային իրավունքին, եւ միջնորդների բոլոր հորդորներին, եւ ընդհանուր առմամբ միջազգային պրակտիկային։ Այնպես որ քիչ է մնացել, տեսնենք կհաջողվի այդ հանդիպումով Բաքվի ղեկավարությանը բերել իրական դաշտ, թե պետք է լրիվ այլ գործընթացներ սկսվեն, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Մենք այդպիսի ցանկացած հանդիպում արժևորում ենք, հատկապես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Խոսելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին, մենք պետք է տարբերակենք վերջնական կարգավորումն ու կայունության պահպանման գործընթացը։ Տեսանելի ապագայում հնարավոր չէ հասնել վերջնական կարգավորման, քանի որ Ադրբեջանը վարում է խիստ ապակառուցողական քաղաքականություն։ Հետևաբար, նման հանդիպումները ոչ թե պետք է դիտարկել վերջնական կարգավորման տեսանկյունից, որը շատ վաղաժամ է, այլ խաղաղության եւ կայունության պահպանության հարթության մեջ, ասել է ԼՂ նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը Սարգսյան-Ալիև հանդիպան հետ կապված սպասելիքների եւ սահմանային վերջին սադրանքների մասին։ Հարցին ինչով են պայմանավորված սահմանային վերջին սադրանքներն ու ինչ կապ կա ռուս-թուրքական խորացող լարվածության հետ, նա պատասխանել է, որ Թուրքիան ըստ երևույթին ողջևորում է Ադրբեջանին որ เป զի վերջինը շարունակի իր ապակառուցողական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանն անում է ամենը Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ձախողելու համար։ Նման կարծիքի հայտնել քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, ընդգծելով, որ Ալիևի գործողություններն այդ մասին է մկայում։ Տապալել բանակցային գործընթացը, այսպիսի խնդիր է արժև դրել Ալիևը։ Անցած մի քանի օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած իրադարձությունները հստակ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի իշխանությունները երկու խնդիր են փորձում լուծել. նախ այնպես անել, որ այդ հանդիպումը չկայանա, երկրորդ կայանալու պարագայում փոխել հանդիպման օրակարգը։ Խոսել ոչ թե խնդրի կարգավորման ուղիների, այլ սահմանում իրավիճակը վերահսկելի դարձնելու մասին, ասել է քաղաքագետը։ Անդրադառնալով վաղը Շվեյցարիայում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտակ Դավթյանը նշել է, թե բավական լավ գիտենք մեր հարևանին, որ բանակցային նման հանդիպումներից առաջ եւ հետո լարվածություն է ստեղծում սահմանին դիվերսիաներ, զոհեր, տարբեր տրամաշապի զենքերի օգտագործում։ Սա արդեն քաղաքականություն է, որը վարում է ադրբեջանական իշխանությունը, բայց դրա հետ միասին պետք է նշել, եթե չես հանդիպում, որն է այլընտրանքը, իսկ այլընտրանքը լայնամասշտաբ պատերազմն է։ Այս հանդիպումները փոքրացնում են լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու վտանգը։ Անկախ ամեն ինչից կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հանդիպում պարունակում է լավատեսություն, որ սահմանային միջավայրը չտանեն այնպիսի արճակատման, որ հաջորդ քայլը չլինի պատերազմի վերսկսումը երկու երկրների միջև, ասել է նա։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների դասերը հավանաբար կազդեն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների վրա։ Այս մասին ասել է Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Նրա խոսքով Զենքի վաճառքը միայն բիզնես է բանաձևն այսուհետ պետք է ցանկացած բանական մարդու համար կորցնի նշանակությունը։ Ադրբեջանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության ենթատեքստում ծրագրային սխալ է թույլ տրվում, երբ հավասարության նշան է դրվում Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որը մեր տարածաշրջանում մինի Թուրքիա է հանդիսանում եւ որի հետ հարաբերությունները կառուցվում են հաշվի չառնելով աշխարհակահաղական հակասությունները, ասել է Իրանագետը։ Ասկերանի քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել համայնքի ավականու նիստ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Օրակարգի հաստատումից հետո նիստի մասնակիցներն անցան օրակարգում տեղ գտած հարցերի քննարկմանը։ Առաջին հարցը համայնքի 2016 թվականի տեղական турքերի եւ վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին էր, որի շուրջ տեղեկանք ներկայացրեց քարտուղար Լիդա Գրիգորյանը։ Ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով համայնքի ավականու որոշմամբ սահմանվեց 2016 թվականի տեղական турքերի եւ վճարների դրույքաչափերը։ Օրակարգի հաջորդ հարցը 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի ընթացքի մասին էր, որի մասին տեղեկանք ներկայացրեց հաշվապահ Շուլետա Շիրինյանը։ Ինչպես նշեց հաշվապահը, արվում է հնարավորինս բյուջեի տարեկան կատարողականն ապահովելու ուղղությամբ։ Համայնքի ավականին լսելով եւ քննարկելով համայնքի բյուջեի կատարողականի ընթացքի մասին հաշվետվությունը, որոշեց իգիտություն ընդունել այն եւ օգտագործելով համայնքի աշխատակազմի լիազորություններն ու հնարավորությունները 2015 թվականի համայնքի բյուջեի կատարողականը բարձր տոկոսով եզրափակելու ուղղությամբ ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները։ Ասկերանի քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեի մասին բարձաբանումներով հանդես եկավ համայնքի ղեկավար Սամվել Աղաջանյանը։ Քաղաքապետը նիստի մասնակիցների ներկայացուցիչներին ներկայացրեց նաև պլան ծրագիր Գալիք Համանուրի երբ Սուրբ Ծննդյան տոները քաղաքում պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Նիստում քննարկվեցին այլ հարցեր, ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի Մեսրոպ Աշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում կայացել է անվանի մանկավարժ, գրող, հասարակական գործիչ Սարգիս Աբրամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Ներկային գրողի հարազատները, մանկավարժներ Սարգիս Աբրամյանի արվեստի երկրպագուներ։ Միջոցառումը բացեց գրադարանի տնօրեն Կարինե Հայրապետյանը։ Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Ռուզանա Աբրամյանը եւ գրադարանի մեթոդիստ Նայրա Դադայանն իրենց ելույթներում անդրադարձան Սարգիս Աբրահամյան Մարթու մանկավարժի արձակագրի կյանքին ու գործնեությանը։ Միջոցառման հուշեր պատմեցին ԼՂ ժողովրդական արտիստուհի Նայրուհի Ալավերդյանը, Վաստակավոր մանկավարժներ Ալբերտ Խաչատրյանը, Սվետլանա Դավթյանը, լրագրող Մելանիա Միլոնյանը։ Սարգիս Աբրամյանի որդին Վլադիմիր Աբրամյանը շնորհակալություն հայտնեց հանդիպման կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին։ Արտակուս թվում էր թե խիստ մարդ էր, բայց որ շփում ես հետ այնքան բարի, ուզում էր ժողովուրդի հետ շփվի։ Գործից որ գալիս էր, գիշերները ծխում էր ու գրում ցավում էր Ղարաբաղի համար։ Գնում էր հանդերս դուգումա։ Չորենը ոնց աճում։ Ամեն ինչով հետաքրում էր։ Այսօր այնքան ուրախ եմ, ուզված որ կազմակերպեցի վերակենդանացրին։ Շատ ջեր մտեր մտորով անցավ։ Բոլորի շատ շնորհակալ եմ հրաշալի ցուցակը կազմակերպելու համար։ Միջոցառմանը գրական գեղարվեստական մոնտաժով հանդես եկան Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի սաները։ Միջոցառման մասին ավելի մանրամասն Բամբերի հերթական թողարկմանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը մենք ենք մեր սարերը երկի բարի pedagogական համույթի հիմնադրման 15-ամյակի արդիվ ընդունել եւ ապարգևատրել է համույթի կոլեկտիվին։ Շնորհավորանքի իր խոսքում նա նշել է. Մենք կարևորում ենք, մենք ենք մեր սարերը երկի բարի pedagogական համույթի գործնեությունը ազգային մշակույթի պահպանման եւ տարածման գործում։ Համույթի գործնեությունն առաջին հերթին ուղղված է հենց մշակութային ինքնության պահպանմանը։ Դուք կարողանում եք ճիշտ ներկայացնել Արցախցու ոգին։ Անելիքներ դեռ շատ կան։ Մեր յուրաքանչյուր ստեղծագործական օրը պետք է նպատակային օգտագործենք եւ հասնենք արժանավայել մակարդակի։ Նշենք, որ մենք ենք մեր սարերը երկի բարի պետական համույթը հիմնադրվել է 2000 թվականին։ Համույթը բազմից ելույթներ է ունեցել զորամասերում, հանդես է եկել ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի, Լիբանանի, Վրաստանի, Պարսկաստանի մի շարք քաղաքներում։ ԼՂ առողջապահության նախարարության կողմից նոյեմբեր ամսից մեկնարկել են գրիպի եւ վերին շնչուղիների հիվանդությունների ամենօրյա դիտարկումները, որոնք շարունակվեն մինչեւ եկող տարվա ապրիլ ամսվա վերջ։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը, հավելելով, որ վերլուծական աշխատանքների տվյալներով Նախորդ տարվա համեմատ հանրապետությունում ընթացիկ տարվա 9 ամսվա կտրվածքով 3736 դեպքով նվազել են վերին շնչարական ուղիների սուրվարակները։ Նրա խոսքով ախտահանման ռեժիմը պահպանելու նպատակով բոլոր բուժ հիմնարկներն ապահոված են անհրաժեշտ դեղորայքով եւ ախտահանիչ նյութերով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն իր մանդատի համաձայն կանոնավոր կերպով այցելում է երկու կալանավորված ադրբեջանցիներին։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղում կոմիտեի առաքելության մամուլի ծառայության աշխատակից Էթերի Մուսայելյանը։ Նրա խոսքով՝ ի թիվս նրանց կալանքի պայմանների եւ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի մշտադիտարկման, այսի ժամանակ նրանց հնարավորություն է տրվում կարմիր խաչի ուղերձների միջոցով կապ պահպանել հարազատների հետ եւ ընտանեկան բնույթի տեղեկություններ փոխանակել։ Հիշեցնենք, որ խոսքը ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովի եւ Շաբաս Կուլիևի մասին է, ովքեր ԼՂ դատարանի կողմից ազատազրկման են դատապարտվել։ Միաժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Հասանովը Ժնև այցի ժամանակ Գարմին Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պետեր Մաուրերի հետ հանդիպմանը խնդրել է օգնել Ասկերովին եւ Կուլիևին բջջային հերախոսների միջոցով կապ հաստատել հարազատների հետ։ Ստամբուլում կայացել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազի եւ նրա վրացու ադրբեջանցի գործընկերների հանդիպումը։ Քննարկվել են այդ պետությունների զինված ուժերի համագործակցության հարցեր։ Մոտ ապագայում նախատեսվում է Երակոմ փոխմբռնման հուշագրի ստորագրում համապատասխան ոլորտում։ Թուրք նախարարը նաև կարծիք է հայտնել, թե այդ երեք երկրների միջև համագործակցության խորացումը իր ավանդը կունենա տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման գործում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկ կայացած ամենամյա ասուլիսը տևել է 3 ժամ 7 րոպե։ Այդ ընթացքում Ռուսաստանի նախագահին հասցրել է հարց ուղղել 32 լրագրող։ Ասուլիսին գրանցվել է լրագրողների ռեկորդային թիվ 1390 մարդ։ Ռուսական օթանավի դեմ Թուրքիայի իշխանությունների գործողությունները ճշտամական ակտ են, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նա պատմել է, թե կոնկրետ ինչն է առավել վրթովեցրել Ռուսաստանին։ Եթե դա դժբախտ պատահար լիներ, այդ դեպքերում անպայման վերցնում են հերախոսը եւ բացատրություններ են տրվում։ Սակայն դրա փոխարեն անմիջապես վազեցին Բրյուսել, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ ինքը չգիտի, թե Թուրքիայի հետ հակամարտության մեջ կա արդյոք երրորդ կողմ։ Նա ենթադրել է, որ Օթանավի միջադեպը կարող էր հետևանք լինել այն բանի, որ Թուրքիայի ղեկավարությունից ինչ որ մեկը որոշել էր լիզել ամերիկացիների համապատասխան տեղը կամ էլ Իրաքում թուրքական զորքեր տեղակայելու կապակցությամբ ինչ որ փոխանակում էր։ Եթե Ռուսաստանը երաշխիքներ տա, որ կրկին չի խախտելու մեր օթային սահմանը, նման հայտարարություն արել Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Թանժու Բիլգիչը։ Անդրադառնալով Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանի կողմից բարիշելու համար առաջ քաշած պայմաններին, ներողություն փոխհատուցում եւ մեղավորների պատժում նա հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պետք է երաշխիքներ տա, որ այլևս չի խախտի Թուրքիայի օթային սահմանը։ Նա անհնար բան է համարել Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանին փոխհատուցում տալը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացների պալատի անդամ հանրապետական Քրիս Սմիթը օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, որով առաջարկում է մերժել վիզայի տրամադրումը Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կապված այդ երկրում մարդու իրավունքների սարսափելի խախտումների հետ։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը լրջորեն վատթարացել է, որի հետևանքով վատացել են Բաքվի հարաբերություններն ԱՄՆ-ի եւ այլ երկրների հետ։ Այն վնասում է նաեւ սեփական հասարակությանը, որի ակտիվ քաղաքացիների շատերը բանտերն են նետվում։ Եկել է հստակ ազդակ հաղորդելու ժամանակը, ասել է Սմիթը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, տեղտեղ մռախող։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց